خب بیایید دو الجمل التي لها محل الجمل التي لا محل لها من الاعراب جمله هایی که محلی از اعراب ندارد الامثله الشمس اكبر من الارض هل جاء الذي يستحق التكريم هل نفسك هذبتها القناعة وفقك الله غنان تنج وحياتك وحياتك جل سوگنده و قسم جز حروف جاره هست وحياتك حیاتک لعجتهدن شیش اذا تم عقل المرئي تمت اموره هفت اشتريت كتابا وقرأته قرعته حالا بیایید روی قواعد روی قاعده آخرین قاعده کتاب پنج الجمل التي لا محل لها من الاعراب سبع جمله هایی که محلی از اعراب ندارن هفتا تا هستند همچنین و هی عبارتند از یک الابتدائیه جمله های ابتدایی اعرابی ندارن همون جمله که در ابتدا اومده مانند زیدون قائمون خب این در ابتدا اومده این دیگه اعرابی ندارن میگیم زید مبتدا قائمون خبر خود جمله اعرابی چون ابتدایی هست جمله چی هست و هی التي فی صدر الكلام جمله ابتدایی اونیه که در صدر کلام میاد او فی اثنائه یا در اثناء کلام میاد اما منقطعتا اما قبلها ولی ربطی به ما قبلش نداره مستقل بله دو مانند امثله بیایید الشمس اکبرو من الارض این جمله محلی از اعراب ندارد چون در ابتدا اومده چون در ابتدا اومده دومین جایی که محلی از اعراب نداره صله الاسم الموصول صله اسم موصول مانند جا الذي يستحق التكريم. خب يستحق التكريم خودش جمله هست ولی محلی از اعراب نداره سروران من سله اسم موصول مثل همون جمله رو بعد از مسئول میاد یستحق تقلیم همین یکی نداره همین جمله جمله شهراب نداره یستحق به شکل جداگانه میگیم فعل مزاره مرفوع چون نه ناصب روش اومده نه جازم فاعل شویی هست که به میگرده. برمیگرده التکریمه هم مفعوله مفعول چی هست مفعول یستحق بله ولی این بود تکیش. اما جمله میگیم جمله محلی از اعراب بله. نداره سه المفسره جمله های مفسره ماننده سه بیایید هلا نفسک حضرت تا اینو در باب اشتغال خوندیم بعد از هلا هلا مختص دخول بر افعال بود بعدش اسم اومده پس اینجا ما میدونیم که قبل از این نفسک یک فعلی هست این فعلو چه تفسیر میکنه ها یعنی فعل چی هست هلا حذبت نفسک ها لذا اینجا این حذبتها فعل مفسره است جمله است میگیم این محلی از اعراب نداره چون مفسره است است یه مذهبه دوم شده بله بله بله چار الاعتراضیه جمله های اعتراضیه وهي المتوسط المتوسطة بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطين جمله اعتراضیه که همون شما زیاد شنیدید معترضیه اعتراضیه جمله است که وسط اجزای جمله یا وسط دو جمله که با هم دیگه مرتبطن قرار میگیره مانند اینجا دقت کنید القناعتو غنان این یه جمله هست اجزای جمله القناعت به اضافه غنا ولی در وسطش اومده القناعتو وفقك الله این وفقك الله اتفاقا با دومین دو علامت لازم املایی نشونش میدن این جمله معترضیه یا اعتراضیه میگن این جمله دیگه اعرابش مستقله محلی از اعراب نداره وفقک الله ما میگیم وفقه فعل ماضی مبنی بر فت کاف مفعول بهی الله فاعلش ولی جمله اعرابی نداره جمله اعرابی پنج جمله جواب القسم جمله ای که جواب قسم باشه مثلا لاجتهدن جواب چیه قسمه میگیم این جمله لاجتهدن که فائلش انه مستتر هست پس فعل با فائل شد جمله میگیم محلی از اعراب نداره جواب قسمه جواب چیه قسمه شش جمله تو جواب شرط غیر الجازمی مطلقا اگر جمله جواب شرط غیر جازم بود مطلقا حالا چی فا داشته باشه چی نداشته باشه اینجا محل اعراب نداره اگر اون شرط هایی که قبلا خوندیم تو یه درس مستقل که اونا غیر جازم بودن اگر جمله جواب اونا بود مثلا اما خوندیم دیگه اما السفینه تو فکانت لمساکین خب میگه جمله ای که جواب شرط غیر جازمی باشه شرط چی؟ غیر شرط اون جمله محلی از اعراب نداره حالا چه فا داشته همراه فا باشه چه بدونه فا باشه او جواب شرط الجازم یا جواب شرط جازم و هی غیر مقترنه بالفای او اذا در حالی که همراه با فا یا اذا نباشه در درس قبلی هم اینو اشاره کردیم گفتیم اگر همرا... جواب شرط جازم مال غیر جازم که در هر حالت محلی از اعراب نداره جوابش اما جواب شرط جازم دو حالت داره یا همراه با فا و ازا هست یا نیست اگر همراه با فا و ازا باشه محلی از اعراب داشت محلا مجزوم بود و اگر بدون فا و ازا باشه محلی از اعراب نداره مانند اذا تم عقل المرئی تمت اموره این اذا غیر جازمه از ادات شرط غیر جازمه زمانی که عقل مر کامل باشه امورش هم کاملا تمت اموره جواب شرط ماه ولی محلی زیراب نداره چرا؟ چون این ادا از اون اداتیه که غیر جازمی حالا اگر جازمی رو هم بیاریم ولی همراه با فا نباشه همراه با فا نباشه در اون صورت محلی از اعراب نداره متوجه شدید سروران من اما هفتمین جایی که جمله محلی از اعراب نداره التابعه لجملتین زمانی که اون جمله تابع جمله ای باشه که لا محل لها من الاعراب که اون معطوفه اون جمله معطوف محلی از اعراب نداشته باشه لذا این جمله معطوف له هم پس محلی از اعراب نداره مانند اشتریتو کتابن ببینید اشتریتو کتابن جمله ابتداییه گفته بود جمله های ابتدایی محلی از اعراب ندارن اشتریتو کتابم کتابن خریدم کتابی این جمله و قرعتوه و خواندن کتاب را این هم شد یک جمله ولی این جمله ما تابع کدوم جمله تو کتابه چون تو کتابه جمله ابتدایی هست و محلی از اعراب نداره قرعتو که هم خودش یه جمله فعل و فاعل و مفعول بهیه دیگه قرعتو این جمله هم محلی از اعراب نداره امیدوارم الله متعال سود نافعی از این کتاب عطای من گرداند خدا را شکر در سریع ترین وقت این کتاب چه شد؟ تمام شد